rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi tara ga watan rabi'u shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gar-makka zuwa Madina wanda ya zai da tara ga watan fabrairun shekara ta 2014 kamar da aka saba don shirin fatoyin rahama shirin ne da kan amsa a tambayin da ko masu tsoron kuke aikowa kuma kuna aiko da tambayin naku ne ta kan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin nan na imel da ke wato na fatin rahama a yahoo.com ko kuma kan dandalin sada zumunta na facebook a shafinmu na fatoyin rahama ga yi dai muna tare da shirin malami a dr sheikh muhammad sani umaru jelemu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma sunana anis idris hassan wanda zan kasance tare da ku sai ku kasance tare da mu ku biyo mu alhamdulillah rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da muka yi magana a jiya akan abin da ya shafi fushi da kuma amfanin danna fushi da danna zuciya yayin da mutum ya fushi sannan mutuna Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki ya yi kira zuwa ga mummine su kasance waɗanda suke masu ginsa haushinsu masu ginsa haushinsu masu yin afuwa da rangwame da yafiya ga mutane ubangiji ta'ala ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghayz wal kazimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ce wa sari'u ila mafira min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga ku da wata aljanna wadda fadinta fadin sammai da ƙasa wanda an tanade ta ne ga masu tsoron Allah waɗanda suke ciyarwa fissar ra'i zarra lokacin da tsaki cikin yalwa da lokacin da ake cikin tsanani kuma masu gintse fushi masu afuwa ga mutane Allah yana son masu kyautatawa wannan aya tana jawo hankalin dukkan wani mumini da cewa ya kasance cikin wannan tawaga tawagar da za ta samu gafarar ubangiji tawagar da za ta samu aljanna mai fadin sammai da ƙasa wacce Allah ya yi ta ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah da ya sifanta su da cewa masu ciyar da dukiyarsu lokacin yalwa ko lokacin tsanani sannan kuma masu haɗe haushinsu walkazimin algaiza masu danne fushinsu na anin nas bayan danna fushi ko masu afuwa ga mutane domin tayu mutum ya danna fushi amma ba tare da ya afuwa ko yafiya ba sannan Allah cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wato bayan ma sun danna fushin bayan sun yi afuwa kuma za su kyautata ma waɗanda suka bata musu babu shakka irin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce da take nuna cewa mutum mai imani ne mutum mai tsoron Allah ne mutum ne mai son mai fatan ya samu kyakkyawan sakamako ko gwaggwaban sakamako daga ubangiji ranar gobe kiyama shi yasa Allah ta'ala ya jera waɗannan sifofi a cikin sifofin masu tsoronsa a cikin sifofin waɗanda aka tanadi aljanna saboda su annabawan Allah sun ba da misali babba misali fitacce dangane da haƙuri da juriya mu duba annabi Ibrahim alaihissalam lokacin da Allah ta'ala yake ba mu sifarsa irin sifofinsa da halayyar sai ce inna Ibrahim la halimun awahun munib lalle annabi Ibrahim ya kasance mai haƙuri ne mai yawan ambatan Allah ne mai yawan mai da al'amuransa ga Allah la halimun lalle mai yawan haƙuri ne mu duba lokacin da Allah ta'ala ya so ya halaka mutanen annabi lot alaihi salam yayin da suka kai wani matuƙa yayin da suka kai matuƙa wajen taurin kai da kangarewa da saban Allah da dagewa da cijewa akan kafirci da fasikanci da kangara yayin da suka cancanci ubangiji ta'ala ya saukar musu da ukuba ta bai daya ukuba ta gaba daya yayin da ya kasance gyara a cikinsu ba zai yi amfani ba wa'azi a cikinsu ba zai samu gurbi ba Allah ta'ala ya aiko da mala'ikun azaba suka zo ta suka fara wucewa ta wajen annabi ibrahim salam kamar yadda Allah ta'ala ya umarce su kafin su je ga mutanen lot dan uwansa suka shiga gurin annabi ibrahim a cikin wata kama kama irin ta mutane ya zaci cewa baki ne daga cikin baƙin da suka saba sauka gidansa nan da nan ya kawo musu kaɓakin da ya saba kawo wa baki su sai dai waɗannan mala'iku ne ba sa sha yayin da ya ga hannayensu ba sa kaiwa zuwa ga wannan abincin da ya ainihin tare na da musu sai ya ji tsoro ya zaci cewa waɗannan ba mutanen kirki ba ne wasu mutane da suka za su cutar da shi don haka abincinsa ma ba sa so su ci to bayan sun ga ya ji tsoro sai suka faɗi ko su suwaye suka bayyana musu suka bayyana masa haƙiƙanin ko su suwaye suka ce ai mu manzannin ubangijinka ne ya aiko mu don mu halaka mutanen annabi lot alƙaryar alƙaryatun annabi lot kuma mai maka bushara kai da matarka da cewa za ku haifi ishaq bayan ishaq ɗin ma za ku samu jika yaƙo to lokacin da nabi ibrahim alaihissalam ya samu nutsuwa ya kuma gane irin abin da allah ta'ala ya aiko waɗannan manzanni na cikin mala'iku da shi kuma ga bushara ta zo masa to a lokacin sai ya shiga tattaunawa da su yana ja'in ja da su dangane da al'amarin mutanen annabi lot yana roƙon su cewa kada su halakar da su yana sa ran cewa mutanen za su gyaru saboda haka <clears throat> ya rika roƙon Allah ta'ala ya yi musu afuwa a cikin wannan suka ce a ibrahim ka wannan magana yi al'amarin ubangijinka ya riga ya zo kuma azaba ce wacce ba za a fasa ba ta riga ta zo Allah ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim yabo da cewa annabi Ibrahim mai haƙuri ne mai juriya ne mai mai da al'amarinsa ga Allah ne mai yawan ambatan Allah ne Allah ta'ala ce wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanis falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف inna أرسلنا ila قوم lut وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب أن إبراهيم الروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azaban ghayru mardud haka ubangiji ta'ala ya labarta mana abin da ya kasance na annabi ibrahim da irin haƙurinsa da irin danna zuciyarsa da yake duk da cewa ga irin wannan taurin kai da mutane suka da waɗannan mutane suka nuna to amma yana fatan yana sa tsammanin cewa in aka kyale su watakila wa'azinsa da karantarwarsa da jan kunnensa da jan kunnen da mutanen annabi lut da mutan da jan kunnen da lut manzon da Allah ta'ala ya aika musu yayi musu yake musu zai amfane su amma duk da haka waɗannan mala'iku suka ga masa cewa ai al'amarin Allah ya riga ya zo kuma babu makawa sai an halaka waɗannan mutane wannan kisa abinda take nuna mana shine wato haƙuri ko danna zuciya da shi wannan annabi daga cikin manyan annabawan Allah yake da shi wanda hatta kai shi ma yana yujadilu fi amri qaumi yana jayayya cikin al'amarin mutanen annabi lotu hakanan daga cikin irin misalai na annabawan Allah waɗanda suke da juriya da haƙuri kwayan annabi hot wanda mutanensa suka rika gaya masa maganganu bakaki suna nuna cewa shi mutum ne jahili shi mutum ne wawa wanda bai san abin da yake yi ba amma shi a daidai wannan lokacin yana nuna musu yana nuna musu haƙurinsa haƙuri wanda yake babba yana nuna musu cewa zuciyarsa ko ƙirjinsa a yalwace yake a bude yake zai iya haɗiye dukkan abin da za su gaya masa na bakar magana sun zage shi sun nuna cewa mutum ne mai ƙarancin hankali sun nuna cewa ma ɗaya ne daga cikin makaryata amma shi a lokacin kawai abin da yake kokari ya nuna musu ba wai ya rama zagin da suka yi masa ba ba wai ya sifanta su da da mummunar sifa irin yadda suka yi masa ba abin da yake kokari ya nuna musu cewa shi mai gaskiya ne cikin abin da yake zo ya zo da shi na sakon Allah kuma shi ba makaryaci bane Allah ta'ala cewa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين Allah ce zuwa ga mutane zuwa ga adawa muka aika dan uwansu annabi hudu yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta ba Allah ba afala tattaqun yanzu ba ku ji tsoron Allah ba sai ainihin manyan gari waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka rika cewa inna raka fi safaha lalle mu muna ganin ka cikin wauta wa inna min minal ne kuma lalle mu hakika ma muna ɗaukan ka cikin muƙayyata wannan bakar magana da suka gaya masa bai fuskance su da wata irin da wata bakar magana irin tasu ba sai ya ce ya qaumi laysa bi safaha ya mutane na ba wauta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dai manzo ne daga ubangijin halittu risala risalati rabbi ina isar da muku da sakonnin ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne kuma mai amana amintacce gare ku to wannan yana nuna maka irin haƙuri da shi wannan annabi ya nuna haka shi ma annabi nuhu alaihi salam yayin da mutanensa suka karyata shi suka zage shi suka gaya masa bakan magana shi a wannan lokaci bai mayar musu da bakar magana ba laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azab yawmin azim qala al mala'u min qaumihi illa inna lanaraka fi dhalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum a'lamu min allahi ma Allah ce mun aika wa mutanen mun aika wa mun aika nuhu zuwa ga mutanansa yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin da za ku bauta wa ba shi ba ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girma sai manyan mutane daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi zalalin mubin mu fa muna ganin ka cikin wata bata mabayyaniya bai ce kuma batattu ba ne ko ku ne dai batattu sai ya ce laisa bi zalala ni dai ba batattu tare da ni walakin ne rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin halittu uballighu kum risalati rabbi ina isar muku da sakonnin ubangiji na wa ansahu lakum kuma ina muku nasiha wa a'lamu min ma la ta'lamun wato kuma na san wani abu daga Allah abinda ku ba ku sani ba waɗannan mutane waɗanda suke fuskantar annabi nuhu da annabi hudu alaihissalam alaihimassalam manyan mutane ne na gari wanda su ne mutane su ne waɗanda ake ganin su masu daraja masu faɗa aji waɗanda suke cika idanu su ne suka fuskance shi suke cewa ba su yadda da shi ba ina lanara ka fi zalalin mube shi muna ganin ka cikin ɓata mabayyani mutanen annabi nuhu shi mutanen annabi hud kusan annabi nuhu kusan duka mutanensa sun kafarta sun gaya masa irin wannan maganganu mutanen annabi nuhu annabi hud ciki akwai wanda suka yi imani da shi wasu ba su yi imani da shi ba don haka waɗanda suka kafirce daga cikinsu sai suka rika cewa inna lana raka fi safa wa inna lana zunnuka min alkazibin shi yasa Allah ce qala almala'u allazina kafaro min qaumihi to waɗannan duk misalai ne wanda suna nan da yawa a cikin alkur'ani da suke nuna yadda annabawa suka yi haƙuri suka yi juriya suka danne zuciyarsu yayin da suke fuskantar mutanensu waɗanda suka kangare a lokacin da suke gaya musu baƙaƙen maganganu suke zagin su suke ɓacin su wanda haka ya kamata dukkan wani mai koyi da annabawa yayin da yake ƙoƙarin nuna wa mutane abin da ya dace su yi da abin da bai dace su yi ba ya zama mai faɗaɗaɗɗiyar zuciya zai iya haɗiye dukkan wata bakar magana da za a gaya masa dukkan wani zagi da za a yi masa kada ya ce shi ma in an zage shi ya rama da zagi in an masa bakar magana ya rama da bakar magana ya kasance da yake gabansa shine yadda zai fito da gaskiyar da yake kokarin mutane su fahimta wani ita ce tarbiyyar ta alkur'ani ita ce tarbiyyar da Allah ta'ala da manzansa suka yi wa mu'mini malar sakonmu na farko a wannan mako kwanci tambayar mutu farko a wannan mako ta fito ne daga lawal m ibrahim gezawa su duka cewa da allah malam bayan kasancewar halittar dan adam mala'iku aljanu da kuma dabbobi shin akwai wasu rauhanai ina akwai yaya suke kuma ina suke kuma da mai aka halice su da yaya kuma bambancin su da sauran halittu ah, magana wasu rohanai ko wani rohani wannan duk magana ce ta wasu waɗanda suke so su fake da wasu kalmomi da mutane ba sa fahimtar ma'anarsu su cuce su ko su damfare su ah, su masu cewa ruhanai suna cewa wai ruhani shi aljani ne amma mutumin kirki wanda yake wa mutane wanda su ma yake taimaka musu abinda suke faɗa wa mutane shi ruhani ne yake gaya musu ko magungunan da suke ba mutane ruhanai ne suke gaya musu wai don kada ce suna mu'amala da aljani duk da cewa sun yadda ruhani ɗin da suke faɗa aljani ne to babu shakka akwai aljanu Allah ta'ala ya gaya mana akwai aljanu ya yi maganar aljanu har ma sura sunanta sura sura ka a cikin alkur'ani sunanta suratul jinni haka babu wanda yake shakkar cewa akwai aljanu idan mutum ma ya karyata samuwar aljanu to wani ya kafirta domin ya karyata abinda alkur'ani ya tabbatar aljanu kuma a cikinsu akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba na kirki ba annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin aljanu sun zo sun yi imani da shi sun masa mubaya'a sun ka dauki da awarsa sun je sun yi ta kira kiran mutane zuwa gare ta cikin al'umma ta aljanna wa yusarrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin Allah ta'ala yake cewa ka lokacin da lokacin da muka turo maka wani bangare na aljanu wanda yastami'una alquran suka zo suna saurara alqurani falamma hadaruhu qalu ansitu yayin da suka halarto gurin karatu suka ce ai shiru kowa ya shiru yayin da aka gama karanta shi wallahi ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim suka koma zuwa ga mutanensu suke cewa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa alaihissalam wato bayan attaura wanda yake kira yake shiryarwa zuwa ga gaskiya da kuma tafarki wanda yake madaidaici ya koma na ajibu da'iyar Allah har zuwa ƙarshen ayoyi suka ci gaba da kiran mutanensu zuwa ga abin nan hakanan suratul jinni qul uhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا kaga wannan duk tana nuna mana cewa aljanu akwai mutanen kiri akwai na kiri to sai dai cewa mutumin da yake ta'amuli da harka ta bokanci ko duba yayi da awar cewa wai shi da ruhani yake yi wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana batun aljanu waɗanda suke satoji daga sama ta kusa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul jinni suna satoji suna zuwa suna gayawa wato abokan harkarsu abokan su daga cikin mutane daga cikin bokaye in sun ji gaskiya guda ɗaya sai su kawo musu ita su kuma a daidai lokacin sai su haɗa ta da ƙarya 99 suke ɗari su gaya wa mutane to idan abin nan na gaskiya guda ɗaya ya tabbata to sai a yadda cewa ƙarya 99 da suka faɗa isa ma gaskiya ce wata rana za su tabbata annabi ya faɗi wannan Allah ta'ala ya gaya mana cewa shaidanu suna zuwa wannan kunna na ƙudu min ha maka'ida lissan ya sami wani ala ji lahu shahabar rasa da su kan je su zauna su saurara ba ma abin da yake musu barazana bayan aiko annabi sallallahu alaihi ne Allah ta'ala ya cika sama da masu tsaro mala'iku da suke tsaranta da kuma taurari na tsaro wa anna sama as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba Allah ya gaya mana to waɗannan sune ne za su ɗauko kalmomi su iya sato kalma idan ɗaya daga cikinsu ya samu kuɓuta ya zai jefa a kunnan wani boka shi kuma ya tsaye wa mutane ya ce ai abu kaza zai faru to in yayi ƙarya in ya faɗi ƙarya gaskiya guda ɗaya ta faru to sai a yadda cewa da abin da ba yake faɗa gaskiya ne don haka sai suke suna a ta'amuli da ruhani wasu kuma karya suke yi za su zo suna batun bugun ƙasa ne ko suna batun da'awar ilimin gaibi cewa sun san wani abin da yake ɓoye wani abin da yake faki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka hina nawarrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda zai zo ga boka ko dan duba ya yarda da abin da yake gaya masa to wanda ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin alqur'ani Allah ta'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun kace babu wani wanda yake sama ko ƙasa da ya san gaibi in ba Allah ba to in wani ya zo yi da awar shi ya san gaibi to wannan kamar yana karyata ta faɗar Allah ne da ya ce la ya alamu fis samatu wal ardi ghaiba illa Allah shi yasa annabi ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad dan haka babu batun wai mutum ya fake da sunan wasu ya ce wai ruhane ne Allah ta'ala ya gaya mana cewa a ranar gobe kiyama lokacin da zai tara mutane da aljanu ya ce wa aljanu ya ma'asharar jini kadis saksartun min al'ins kun batar da mutane ya ce Allah ta'ala ya ce wa aljanu kun batar da mutane da yawa faƙala auliya uhu min rabba rabbana samta ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana zai ajjalta lana ce a'a sai mutane su ce a'a ya ubangiji mun dai ji yadda juna daɗi sashin mu ya ji yadda sashi daɗi wato mutane waɗanda suke karkatattu sun taimaka wa aljanu ta hanyar yin abin da aljanun suka bukata daga wajen wajensu na karkacewa hanyar Allah ta hanyar haɗa Allah da wani ko yin tsafi ko shirka ko yanka wasu dabbobi ko ma yanka wani ɓangare ɗan adam a bawa wasu wanda ake cewa masa aljanu su kuma waɗannan aljanun suka taimaka masu kuma waɗannan wajen su cimma bukatar su bukatar su Allah ce to duk kuje kalan naru hali na fiha duk kuje ku shige wuta wuta ce matattarar ku kuma a ciki za ku zauna har abada saboda haka shi aljan ba zai taimaki wani ba haka kawai ya zo ya tun kai masa hidima sai idan shi ma zai hidimta wa aljanin hidimta wa aljanin kuma anan shi ne ya rika masa abin da yake na saban Allah to a lokacin shi kuma zai samu taimakon aljanu din za mu ga a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa aljanu ya rika sa su suna yi masa wani abu mai amfani idan aiki zai yi din nisan guri sai dai aiki sahabinsa a tura shi kan doki a ce je isar da wani saƙo duk sakonnin da annabu salam ya aika sahabai yake aiki ba inda ya tabbata cewa annabi ya aiki wani aljani ba inda annabu salam ya shiga wani yaƙi ya nemi taimakon aljanu duk da ga suna a cikinsu su akwai wanda sun zo sun yi imani da shi sun yarda da abin da ya zo da shi to da a ce akwai wani wanda zai sarrafa aljanu bayan annabi suleiman to da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana da wannan matsayin da Allah ta'ala zai ba shi ikon ya sarrafa aljanu to amma saboda a cikawa annabi suleiman bukatarsa da ya ce rabbi gifirli wa habli mulkan layan babili li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta mu annabi suleiman ya ce ya Allah ka gafarta mu ka bani wani mulki ka yi min kyauta da wani mulki wanda bai cancanta ga wani ba bayana wato wanda ba za ka ba mu wani ba bayana domin kai ne mai yawan kyauta to saboda Allah ta'ala ya cika wa annabi Suleiman wannan guri ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai sarrafa wani aljani ba ba wani aljani lokacin da ya kama aljani ya sake shi yake cewa da na ga dama da sai in daure shi a jikin dirka daga cikin dirkokin masallaci har 'ya'yan Madina su zo su gan shi da safi amma sai ya sake shi saboda ya ce sai na tuna addu'ar ɗan uwana suleiman rabbi habli mulkan rabbi rabbi gifirli wa hamli mulkan layan bagi li ahadin min baɗi to kaga wani yanzu zo ya rika awar cewa wai shi wasu ruhanai da suke harka da su suke hulɗa da su suna yi masa kaza suna yi masa kaza wannan ko da ya kasance inda gaske yake yana ta'amuli da aljanu to yana bautar su ne in kuma ba da gaske yake wato kaga dan damfara ne dan 419 ne kawai illa iyaka ya fake da kalmar ruhani domin mutane su yarda da shi su amince masa domin wani sai ya dauka ruhanin ma wani mala'ika ne amma in ka tutse shi sai ya ce ruhani mutanen kirki ne cikin mala'iku to wannan babu shi ba kuma gaskiya bane duk wanda yake wannan da to a sani cewa wani ne wanda ya waje ba a guje masa to sai tambaya ta gaba da fito daga abdurazak uba musa wani ke cewa malam na so a yi mun karin bayani game da hadisin da ke cewa idan amana imamu fa aminu to kuma sai na ga da zarar liman ya ce wala dalil sai ma musu ce amin kafin kuma liman din ya faɗa yaya abin yake ne to babu matsala haka abin yake hadisin abu huraira akwai shi a bukhari akwai shi a muslim hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi annabi sallallahu ya ce idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi idan liman ya ce amin to ku ce amin wanda duk amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-imam wala dhallin fa ghayr al-maghdubi alaihim wala amin idan liman yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin to ku ce amin ce fa innahu man wafaqata aminu ta'min al malaika annabi sallallahu alaihi wasallam yace al imam yaqulu amin wal amin liman yana cewa amin mala'iku suna cewa amin to abinda hadisin suke nunawa cewa yayin da liman ya kai zairul maghdubi alaihim waladdallin a daidai wannan lokacin shi ma yake cewa ai amin kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za qala al imamu al imamu yaqulu amin a wata ruwa idza amana al imamu fa aminu idan liman yace amin yau yaushe liman yake cewa amin idan ya kai rayar maghdubi alaihim wa nadhdallin don haka idza amana al imamu ba yana nufin in ya gama cewa amin kai kuma zaka fara taka ba ba haka ake nufi ba shi yasa sai ka hada hadisan duka biyu yaushe liman yake cewa amin shine idan yace waladdallin shi yasa wata riwaya tace idan yace balin ku ce amin saboda daidai lokacin zai ce amin kai ma daidai lokacin zaka ce amin a daidai lokacin mala'iku suke cewa amin to idan fadar ku amin ta gaure da ta mala'iku sai a gafarta maka wannan shine abin da ake nufi don haka ba daidai bane da wanda yake bin liman ya riga shi fadar amin su fada tare ba kuma daidai ba ne ya bari sai liman ya gama sanda liman yake fada sannan mala'iku suke fada shi kuma an ce za a gafarta mashi idan amin ɗinsa ta dace ta gauraya da ta mala'iku to idan ya kasance ya bari har liman ya gama faɗar amin ɗinsa to kamar ya bari ne mala'iku sun gama faɗar tasu na haka shi zai zama tashi ihu bayan hari zai faɗe ta ne bayan an riga an gama mala'iku sun gama faɗar tasu don haka wannan alkawarin da yake karshen hadisin ba zai same shi ba don haka dai wannan hadisin yana nufin cewa kada ka riga liman faɗar amin kada kuma ka jinkirta a sannan shi ma liman yana fadar amin ba kamar yadda na mazhabar malikiya ke cewa shi ba cewa amin ba yana fadar amin saboda hadisan da suka zo da wannan iza a al-imamu aminu a wata ruwayar al ya kulu amin yana fadar amin ta yi ya fada daidai lokacin da zai fara amin da ya ce wala balin amin zai ce haka da ya ce wala balin kaga tare za ku fada amin din shine abin da hadisan suke nuna to sai sakon Ismail Muhammad wanda yake cewa malam dan Allah ina so a yi min cikakken bayani game da ayar nan cikin surat Yunus wanda ke cewa fal yawma najika bi badalika li takuna liman khalfaka aya wasu na cewa bikin fir'auna da ake gani a Masar yanzu ba fir'auna ne na zamanin Annabi Musa ba to wannan aya ah, cikin surat Yunus lokacin da fir'auna da rundunarsa suka bi annabi musa da jama'arsa Allah ta'ala ya nutsar da su a cikin ruwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran min an-nasi an ayatina laghafilun Allah ta'ala ya ce fir'auna da shi da mutanensa suka bi annabi musa alaihissalam suka kusa kamo su eh, ta iza da raka hulgarar har lokacin da ya nutse cikin ruwa da shi da mutanensa kala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il a lokacin fir'auna da ya ga mutuwa gadangadan ta lurka ko shi ta nufo shi sai yake cewa yayi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi yanzu yana cikin masu min kauya aka ce da shi a al'ana sai yanzu wakar a sai ta bayan kayi ka kayi aikarka kunta minar musulmi na ka kasance cikin maɓarnata falyawma nunajjika bi badanika a yau ka a da za zamu tserar da jikinka ta takuna liman halfaka aya dan ka zama aya ga waɗanda suke bayan ka Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ta'ala ya fito da gawar Fir'auna eh, kan ya fito da shi kan tudu saboda mutanensa banu isra'il mutanensa kiftawa waɗanda suke ganin kamar shi allah ne suke bautarsa su gan shiga shi a mace don haka ubangiji ta ala ya nuna musu wannan don su zama aya gare su ayar ba ta nuna cewa gawa fir'auna za ta yi ta zama har zuwa yau ayar ba ta nuna haka ba liman khalfaka waɗanda ya baro baya suwa ya baro a bayansa lokacin da ya biyo annabi musa salam ya baro jama'arsa waɗanda yake ce musu shi allah ne yake ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba allah kuna da wani abin bautawa ba ni ba waɗanda yake ce musu ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin kun fi ɗaukaka to waɗannan mutane suna nan ya baro su a gida ya biyo annabi musa da mutanensa don haka a yau shi Allah ta'ala ya halaka shi ga gawar shi nan an ganta kamar yadda take da kamanninsa cikakku ta yadda da suke zaton Allah ne babu abinda zai iya taba shi ga shi yau a mace inda Allah ne ya zai ya mutu ya zai ya halaka wannan sa zama aya gare su su fahimci cewa a shaidu abin yake gaya musu ƙarya yake abin da yake gaya musu ba gaskiya ba ne don gashi a mace kuma gashi shi ɗin ne da a ce shigewa ruwa ya ɓace to a iya cewa ya tafi ne bai dawo ba a ci gaba da bautarsa a matsayin yana nan dare kawai dai bai dawo ba ne har yanzu amma idan aka zo gawar sanan ga yadda take kuma ba tare da an ga canji tare da ita ba da zai iya canza mata kama to wani zai tabbatar da cewa eh ba Allah din bane sawa kaliman khalfaka ba yana ba lalle yana nufin cewa dukkan wani mutum da zai zo bayansa sai ya ga sai ya ga gawar annabi um, sai ya ga gawar fir'auna ba tunda a sanin mu cewa tarihin sahabbai kaka babu wani sahabin da ya ce ya ga gawar fir'auna da sahabban nan su suka yi fat su suka yi fato su suka su suka bude masar su suka shiga da musulunci masar karkashin jagorancin amr ibn al-as sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam su suka shigar da musulunci masar amma babu wani wanda aka nuna masa ya ce ya gagawar hakanan tabi'ai hakanan atba'ut tabi'ai hakanan malamai manya-manya da suka zo babu cikinsu wani wanda ya ce shi ya gagawar fir'auna da a ce liman kalfaka ana nufin duk wani wanda su zo baya da duk waɗannan sai su gani sai daga baya aka gano wata gawa wadda ake cewa gawar shi ce a gawar ramses assani wanda shi ne wanda ya zamani da annabi musa wasu ce ba ita bace annabi sallallahu yana cewa idan mutum ya mutu kasa na cinye jikinsa ba abin da ke bari sai ajabu zana wato wani dan kashi wanda yake a kasansa wanda ta kansa ne ta kansa ne Allah ta'ala yake mayar da halittu gaba daya to wannan ya kunshi kowa da kowa har shi fir'aunan kansa babu abin da yake nuna togaciya da gare shi to in ma uh, akwai wata gawa yanzu da ake nuna ana cewa fir'auna ne ba abu ne da mutum zai tabbatar ba ya yi jazzi ya ce tabbas wannan shi ne fir'auna ɗin kuma ya hujja da wannan aya zama wannan aya ba ta zama hujja ta cewa gawarsa tana nan a ajiye ba ayar ba ta nuna haka ba cewa ta lita kuna liman khalfaka liman khalfaka waɗanda ya baro bayansa lita kuna liman khalfaka aya ba li jami'in nasi ba li jami'in nasi ne da kowa sai ya gani da sahabbai da suka shiga sun gani kafin sahabbai waɗanda suke garin da sun yi ta bayar labarin sun ganta da bayan su an ci gaba da ganinta amma har zuwa yanzu ba kowa ne ya gani ba saboda kaliman khalfaka ba ta ɗaukan dukan mutane tana daukan waɗanda ya baro a gida kuma haka abdullahi dan abbas ya fassara ayar da shi da wasu daga cikin magabata kamar yadda yake cikin tafsirin ibn kasir cewa sun ce Allah ta'ala ya ya fito da gawarsa kan tudu shi ne min jika faramahu Allah ala najwatin min al-ard najwatin min al-ard shine murtafa'in min al-ard wani tudu na kasa Allah ta'ala ya jeho da gawarsa a gurin kan tudu yadda kowa zai hango shi daga nan kuma Allah ta'ala ya san yadda ya yi da shi waɗanda dai suke a lokacin sun zo sun gaza wata tashi sun gane cewa shi duk maganar da yake faɗa shi Allah ne ƙarya yake don gashi nan gashi gashi kowa yana ganin shi a mace a aya ɗin ta tabbata shi yasa Allah ce da yawa daga cikin mutane suna gafala daga ayoyinmu cikin baya ta gaba da ta fito daga zaniya ismail da wata yake cewa shin menene farkon lokacin sallar walaha kuma yaushe ne yake karewa lokacin sallar walaha tana fara daga shiro shams wato lokacin da rana ta hudu ta yi haske wato ta hudu da safe ta yi haske daga lokacin ake fara walaha har zuwa zawali da rana ta yi zawali to zahar ta yi haka lokacin walaha ya kare to sai tambayar da ke cewa malam mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya mata kuma kafin ya rasu yana iyakar kokarin tarbiyyantar da su amma ba rasuwarsa suka fandare shin yana da alhaki ga laifukan da suka aikata daga ladidu usman to abin da dai ake bukata shi ne mutum ya kokari ya ba wa 'ya'yansa tarbiyya lokacin da yake da rai ya kokari ya sanar da su ya karantar da su ya ilmantar da su abinda suke yi daidai ya karfafe su abinda suke ba daidai bai hana su shari'a kuma ta Allah ce naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ya sha Allah yana cewa baka shiryar da wanda ga dama Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so haka shirya ba a hannun mutum take ba a hannun Allah take kai abinda yake a ka shine ka karantar in alaika illal bala haka Allah ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako wannan shine wajibi a kanka to haka kowane ma mai tarbiya mai karantarwa mai da'awa abinda yake kansa shine iya bakin kokarinsa kuma ya addu'a Allah ta'ala ya ya sa abinda yake faɗa din ya shiga zuci a aiki da abinda yake faɗa idan mutum ya ji ya aiki da abin yake faɗa shi kenan idan bai aiki da abin yake faɗa ba Allah baya kama shi cikin annaba ma an samu irin wannan annabi nuhu ga ɗansa ya zama kangararre lokacin da Allah ta'ala ya ce wa annabi nuhu ya hau shi da iyalansa da waɗanda suka ima da shi su hau jirgin ruwa Allah zai sako da da ruwan tufan da zai cinye duniya a lokacin ko zai cinye mutanen annabi nuhu a lokacin a lokacin ya nemi ɗansa ya zo a shiga da shi ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma ka zo ka shiga jirgin ruwa tare da mu kakka zama cikin waɗannan kafirai amma duk da haka sai yake kala sa'awu ila jabalin ya asimu ne min ma ni zan je in hau dutse kawai dutsen nan ma zai iya kare ni kana na asimu da yawma min lahi illa man rahim wa hala bainahum al fa kana min to daga baya na nuhu yake cewa to ya Allah kayi wa min alkawari ni da iyali na ka kutar da ni kuma gashi ɗana yana daga cikin iyali na wa'in da min ɗana yana cikin iyalai na shi ne Allah ta'ala yake cewa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih wannan ya fita daga cikin iyalanka domin aikinsa ba mai kyau ba ne to kaga idan annabin Allah ya samu cikin iyayensa wani wanda ya kan gari kaga ba za a ce annabi Nuhu anan yayi wani abu na laifi ba cewa ya aka yi baɗan sai kan gari tunda a shirya ba a hannunsa take ba sauraka kowa ma za a iya samun wannan a cikin da dai ake so mutum ya sauke nauyin da yake kansa don haka bayan rasuwarsa ko da da ransa ne ma wani ya kan gari ba yadda zai yi ba wai ma sai ya mutu ba to ballanta kuma ya mutu wannan ba a cewa lokacin da kake nan kana ganin abin da suke amma ba ka nan kamar yadda annabi isa salam lokacin da Allah yake ce masa anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid Allah ya tsiye shi a ranar gobe kiyama ce yanzu da mun kai ka ce cewa mutananka su bauta maka kai da mahaifiyarka ba Allah ba nabi isa ce ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka bai yiwa in faɗa musu abinda ba haƙƙina ba ni ba abinda na gaya musu sai abinda ka umarce ni in gaya musu na ce da su su bauta wa Allah Ubangiji na Ubangijinsu ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma don tufihim kan da nake cikin su ina ganin abinda suke yi ina tsawatar musu idan suka yi ba daidai ba ina gaya musu daidai falamma ne lokacin da karɓi raina kunta anta raqiba alaihim kai ne mai sa ido kai kasan me suke yi wanta ala kulli in shahid kai halarci kake kasan dukkan abin da yake gudana kaga ana annabi Isa alayhi sai ba da uzurin da cewa lokacin da yake dare yana ganin abin da yake iya magana a kansa amma bayan rasuwarsa nan ba abin da zai iya yi to haka ma mutum bayan rasuwarsa ba abin da zai yi gangane da kyautatuwar 'ya'yansa ko a akan tarbiyya don haka wannan ba zai cutar da shi ba insha Allah ke cewa shi kuma aure yake sanyi amma iyayensa sun ce sai yayyansa sun yi kafin shi ya yi da ka yake so malam ya baiwa iyaye shawara akan irin wannan ba daidai ba ne idan yaro ya girma kuma ya zama kai manzalin aure kuma yana son aure a hana shi musamman ma in aka kula cewa rashin yi masa auren zai jefa shi cikin wata larura zai jefa shi cikin wata hanya mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ta tantaran samari wanda duk yake da iko cikin ku ya aure to yaro yana da ikon da zai yi aure zai iya rike matarsa kila ma ya samu istana'arsa me zai sa a ce sai yayyansa sun yi ba sharaɗi ba ne sai wa ya yi ta yi wannan ya zama baya da sha'awar yin aure ta yi zama yana da larura ta yi ta yi abubuwa da yawa sukan iya sa shi ya ji baya san auren shi kenan shi wannan sai ta zama haka ba aure saboda wancan ya kaci ya tsara hanyar wannan ba daidai ba ne sawa'un namiji ne ko mace ce wanda duk aka ga cewa yana sha'awar aure kuma akwai yiwuwar a yi masa auren to za ka gara a yi masa yin wannan shine bin ah, umarni na shari'a rashin wannan shine saba wa umarni na shari'a don haka idan har ya kai munzalin aure yana kuma bukatar aure kuma akwai yiwuwar a yi masa auren kuma watakila ma yana dan abin da yake zai rike matarsa to kada a hana shi yin aure a ce sai yansa sun yi haka ma in mace ce ita ma ta kai munzalin aure tana iya ta zauna zaman aure kada a hana ta ce sai yanta sun yi in aka yi haka to an masa ba a kyauta musu ba sai sakon Musa Umar wanda ke cewa shin wace mu'amala ce aka amince musulmi yayi da kare a musulunci to an yadda mutum ya rike karan farauta an yadda mutum ya rike karan kiwo an yadda mutum ya rike karan gadi da zai masa gadi sai ita ce mu'amala da aka yadda a yi da kare ko farauta ko kiwo ko gadi an yadda mutum ya ajiye wannan an haramta sayar da kare an haramta cin kudinsa bai dace mutum ya zama sana'a sai da karnuka ba ko da an ce a yi amfani da su wajen gadi ko wajen abin nan ba daidai ba ne kuma a rika sai da su annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zo hadisi na ha'an saman eh, kalbi wa hulwan alkahin wa mahar albaghi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana a ci kudin kare da kudin bokanci da kudin karuwanci haka haka annabi ya hada su ɗaya da mai cin kudin sana'ar kare kamar matar da take karuwanci ne tana ce da hanyar karuwanci daidai yake da mutumin da yake daidai yake da mutumin da yake eh, bokanci yana ce ta hanyar bokanci sauraka an yadda a rike kare na farauta an yadda a rike kare da zai yi gadi an yadda a rike kare da zai yi kiwo sai tambayar da ke cewa don Allah menene hukuncin matar da ta gama al'adarta kafin ke wanka kuma mutunci ya kusance ta Allah ta'ala yana cewa wais alunaka anil mahidu kun huwa azan fa a a fil mahidu wala ta karabu hatta ya tsohorna sai da ta taharna fa a tuhunna min haisu amurakun Allah inna Allah ya shubu tawabin wa shubu mutatahirin wato Allah ta'ala yana cewa suna tambayar ka game da haila kun huwa ka ce haila kazanta ce fa zulun nisa fil na ka ku kauracewa wato saduwa da mata lokacin da suke haila wala taqrabuhunna ka kusance su ta hanyar saduwa a ya tuhurna har sai yi tsarki hasse jinin ya dauki fa idza na to bayan jinin ya dauki kuma in suka yi wanka fa tuhunna mai haisu mara kuma to a lokacin sai ku zai ke musu kaga bayan daukewa jini Allah ta'ala sai da ya cuta hatta ya sai na ce kuma idan ta tsaharna ashe ba a san a jewa mace bayan jininta ya dauke har sai ta yi wanka saboda Allah ya kira wannan haila din da take fita a gabanta ya kira wata najasa haka abinda zai dauke mata wannan aza din shine wannan wanka din da za ta yi to da mutum zai yi haka ba a cewa sai ya yi kafara ba a cewa sai ya bayar da wani abu illa iyaka dai a ce ya saba umarnin Allah ya tuba ya istighfari ya nemi Allah ya gafarta masa kuma ya gujewa komawa zuwa ga wannan akwai hadisin da ya zo wanda yake cewa idan ya zai ke hadisin ibn abbas cewa in ya zo matarsa tana jini bai dauke ba zai bi sadaka da dinari idan kuma ya dauke ba ta wanka bai zo mata zai sadaka da nisfu dinar amma hadisin bai inganta ba hadisi ne ruwayar abdulkarim ibn abil mukharib wanda malamai sun raunana shi saboda haka ba za a yi aiki da wannan hadisi ba ana idan har jininta ya dauke to wajibi ya haƙura ta in kuma har ya zai ke mata bata wanka ba to ya yi laifi don ya sabawa ba za ta tsaharna sai ya tuba ya nima Allah ya fi masa sai tambaya da ta fito daga abubakar musa wanda yake cewa shin akwai hujjar da ta bawa mutum damar ya ja matarsa sallah a cikin gida to al'asulu shi ne namiji ya je masallaci wani ita ce doka namiji ya je masallaci mace kuma ta yi sallah a gida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa sallan mace a gida ta fi yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna ku hana mata zuwa masallatai na Allah amma su yi sallah a gidan su ya fi musu alkhairi amma shi namiji abinda ake bukata shine ya je masallaci ya yi sallah tare da masallata shine za su ga Allah ta'ala na tawarka ka umar raki'i ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ma'ana ku yi sallah cikin jama'a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin ne hadisin uh, Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku yayi kusa yasa ayi iqamar sallah ya sa wasu su je siyo itace ya je ya samu mutanen da ba sa zuwa sallar uh, ba sa halatta sallar isha'i tare da shi ya kona da su ba dan yara kanana da mata ba a shekarar kamata yi ya zama na wanda ba mata ba sun fito yara kuma suna gida to in har akwai wani sabab akwai wani dalili da zai sa miji ya yi sallah a gida kuma matansa da suka bukaci ya ja su sallah babu komai don ya ja su zai yi jan su amma kai ya mai da wannan shine ka'idarsa da zama da rayuwarsa kakaf haka yake yi amma idan ya zamana ko a inda yake ko masallacin yana nisa ko ba ba kwanciyar hankali akwai abin da ya shafi tsaro rashin samun tsaro ko wani abu irin wannan da ba zai da iya fita ba ba a daidai wannan lokacin ba laifi dan ya yi yayi sallah da matansa a cikin gida babu abin da zai hana haka. cewa malam shin ya halatta mutum ya ƙi bin wani sallah idan bai gamsu da yadda yake gudanar da sallar ba sako daga abdullahi mazaunatan ku to idan har wato yana yin sallah ba yadda aka ce ai ba wato shi yana da ilimi ya kula cewa sallar saba daidai yake yin ta ba ko daga karatun fatiha ya kula cewa baya iya karanta fatiha daidai yana kurakurai manya-manya a cikin karatun fatiha ko bai iya ruku'u ba to babu shakka wannan ba za ka bi shi sallar ba za ka bi shi sallah ba saboda sallar ka tana tare da ta ka eh, idan ya kasance limamin ka bai san abin da yake yi ba kuma a haka ka yadda ka bi shi sallah haka to kai abin da yake da gangan idan kafin ka sani ka bi shi ba a ce ka yi bincike ba da farko ya yake yi bayani ba ya yi amma in ka kula cewa daga baya cewa ka kula baya karatun fatiha daidai ba kuma kurakuran da yake ba kanana ba ne sai kurakuran da ana iya jure musu ba ya faɗa wasu haruffa daidai kamar ha zai mata faɗar ha misali rahman rahim misali zai ce wannan ba zai cutar ba ko yadda wasu daga cikin abin da ba sa iya faɗar ba sai su mata faɗar da wannan ba zai cutar ba amma in yana manya-manyan kurakurai irin wajen siratar an an'amta alaihim zai rika ci an'amtu alaihim ka gama anar kwata-kwata ta canza an'amtu alaihim ya zama shi mayansu ni'imar ba Allah ba to ya irin kurakurai wanda za su fitar da alkur'anin daga hayyacinsa daga ma'anarsa to wannan bai dace ya bi shi sallah ba ko ya ga cewa bai iya ruku'u ba ne ruku'u haka ba kuma wata larura ba ce haka kawai dai shi iyawa ce bai yi ba ko bai iya sujjada ba ko baya cika sujjadar yana kotan kuciya to wannan bai kamata ya bi shi sallah ba amma shi ne limamin sa unguwa to ya sake wani limamin tunda galibi za ka samu a unguwa akwai sama da masallaci ɗaya sai ya sake wani kuma in akwai yadda zai yiwu ya faɗakar da su waɗanda suke da faɗa a ji a gurin su sake liman to a sake ɗin shi ya fi don bai dace a bar wanda bai iya ba yana kamar ka danka mota ce cike da fasinjoji ga wanda bai iya tuki ba a ce kuma ya tuka su kaga kamar kayar a halaka su to bai dace a bar shi ba abinda yake yi ma ya fi wancan hadari gara ma wanda za a ba wa direban da bai iya tuki ba ya tuka wannan halaka ce ta nan duniya amma wacce halaka ce ta ajini gaba ɗaya ta wannan ta fi matsala saboda haka kana iya barin saka je ka nemi wani wanda ka kai da cewa ya san abin da yake ta ce wannan hudu liman yake cewa malam ne ne hukuncin mutumin da yake yawan kawo ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya rika sha'awar aikin sabo masu yi kuma sai ya ce suna burge shi wato masu aiki da hadisan da ayoyin ko masu aikin saban shi yana kawo ayoyi da hadisai da suke hani amma kuma shi yana sha'awar aikata saban mhm, kuma yana cewa masu yin aikin saban suna birge shi a to wannan akwai matsala Allah ta'ala yana cewa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al ba afala ta'qilun akwai rashin hankali Qur'ani ya nuna wani rashin hankali ne ka rika sa mutane suna su rika yin aikin alkhairi amma kai kana manta kanka watan sauna kun kuna manta kanku wa antum tutluna kitab allati alhalin kuna karanta littafi wato kuna karanta abin da yake nan gaban ku na ilimi allati afala ta'kulun ba za ku hankali ba ashe ka ga mai hankali baya wannan mara hankali shi yake wannan sannan sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsananin azabar da ake wa mutumin da yake umarni da kyawun abu yana sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da za a sa yan wuta a cikin wuta zai zama wani mutum hanjin cikinsa yana jan ƙasa yana ta zagaye hanjin cikin nasa yan wuta su zo su zagaye shi su ce ah, ba wani ba ne ba kai da kake ce kake mana umarni da kyakkyawan abu kake hana mu mummuna yace ce ni ne illa iyaka ni ina umarta ku bana aiki da abin da nake ce mu sannan kuma ina hana ku ina sabawa wato ni in na hana ku sai in yi annabi hudu yana cewa ma uridu an ukhalifa kun idan ma an hakum an ba so na ne in ga na hana ku abu ba ni na je na yi haka wanda ya sani ya take saninsa ƙubarsa ta fi tsanani sama da wanda bai sani ba ne shi wannan ya sani amma ya yi da ganganci shi ne aikin da abinda ya halaka yahudawa shine abin da ake kira algai ba abdalal ba abdalal shi ne ka mutum ya rika yin abu da ka bai sani ba bisa jahilci ita shirme algai shi ne mutum ya san abu amma ya taki sanin yayi abin da ya ga dama shi yasa Allah ta'ala ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى wata واتبع hawa. masaluhu ka masalul kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ta'ala ya ce ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu amma sai ya ce ya janye jiki daga waɗannan ayoyin wato ya karanta amma ya take aiki da su fa atba'ahu shaytan shaytan ya dawo yana bin sa wato da can shi yake bin shaytan amma saboda tabewa da lalacewa ya zama na shaytan ma a gurin sa yake kwaikwayo fakana mai rigawin daga ne ya zama cikin batattu halakakku kaga sai Allah ta'ala ya amfani da gayyu to shine wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bashi fahimta ya bashi basira yana iya karantawa amma kuma yafi kowa ya yafi kowa sabawa yafi kowa takewa kuma har ya zo ma yana sha'awar ma masu laifi wato masu laifi ma suna bashi sha'awa wani babu shakka alama ce ta taɓewa Allah ta'ala ya kiyashe mu amin su amin masu raro duka-duka a nan muka kurshen shirin a wannan rana ta lahadi kuma dai za a ƙara tsirar wani shiri a ranar alhamis da misalin karfe biyu na rana sannan kuma kada kuma ta za ku iya aiko da sakonnin a lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma a kan lambar wayar sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku aiko da sakonninku ta kan imel a kan adireshin fatawai rahama a yahoo.com ko kuma a kan fatawai rahama a dandalin nan na sada zumunta wato facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 zangon fm da kuma shi malaminmu wanda ya sami damar amsa muku tambayoyinku wato a sheik dr muhammad sani umar jami'u da kuma bashir idris ungwaggo wanda ya dauka mana sautin kan na'ura anas idris sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa lawanna katabna alaihim an qutulu كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما مستقيما